Vidite i sami da ono od nas ne traži ništa, no da postanemo svjesni gdje smo, gdje smo bili i gdje treba da budemo. A tu svijest i kretanje koje slijedi poslije prosvećenja, nazivamo pokajanjem. Pokajanje je, braće i sestre, vidite i sami crkva nam lijepo kroz ovo predivno veliko posno bogosluženje otkriva. Pokajanje je vrlo precizno kretanje. Nije to ono što mi često mislimo da jeste ono kad se vrtimo u krug, pijani i dalje od sujete, daveći se u emocijama, u lukavim i maskiranim strastima, gubeći dragocijeno vrijeme i ono malo snage što je preostalo. Pokajanje je nešto sasvim drugo. Evo, večeras crkva nudi formu pokajanja. Mi smo je večeras ispoštovali. Sve smo rekli onako kako treba da kažemo. Sve smo iščitali onako kako treba da se iščita. I sve to bilo jako precizno. Dakle, formu smo ispoštovali. U toj formi sadrži se i nudi nam se suština pokajanja u ovim prvim danima velikog posta kroz ovaj veliki pokajni kanon Andreja Kritskog crkvu ukazuje i otkriva a mi to treba lijepo da prihvatimo pažljivo slušajući da smo mi pali braći i sese, da smo izašli iz onog blagoslovenog prostora volje, svete volje Božije i otuda svi naši problemi, svi naši nemiri. Kad god smo u nekom jadu, kad god smo u nekoj nevolji kao pojedinci, kao narod, a jesmo i kao pojedinci, kao narod i kao ljudski rod, vrlo je važno da znamo otkuda je ta nevolja došla, gdje je sve to počelo. Crkva nam otkriva, posebno kroz kanon koji smo večeras čitali, da smo mi otpali od volje Božje neposlušnošću, drskošću. I u toj pukotini, braćo i sestre, nastao je problem. Uvukla se zla volja, demonska. I pogledajte gdje nas je odvela. Koliko daleko od otačbine, koliko daleko od trojičnog ognjišta, ljubavi. Te se evo danas gotovo svi smrzavamo u ledenoj gordosti, pokušavajući na mnoge i pogrešne načine da uspostavimo neku vezu jedni sa drugima. To se posebno otkriva u ovim današnjim pokušajima umrežavanja. Razne mreže. Pogledajte, svi smo na nekim mrežama, ali nema vatre, nema ognja. Sve je to hladno, sterilno sve to, braći i sestre, podsjeća na satanski plan. Jer đavo zna da ne možeš sam da živiš. On zna da imaš potrebu za zajednicom, da si stvoren, da zajedničariš. I onda nam nudi te proklete oblike zajedničarenja, gdje smo svi povezani i svi usamljeni. Ko ima oko da vidi može da vidi kako je to strašna scena, strašan jeziv plan, kako je govorio sveti starac Pajsije, svetogorac, da takav plan može samo džavo da smisli. A crkva nas poziva da se pokajemo, braći i sestri, da postanemo svjesni da nismo tamo gdje treba da budemo, da nismo sa onim sa kojim treba da budemo, da ne živimo kako valja, da ne mislimo kako valja, da ne osjećamo kako je blagosloveno, da ne djelamo onako kako treba da djelamo, prosto da živimo pogrešno. I poziva nas na pokajanje ali to pokajanje treba da bude vrlo precizno. Treba da bude usmjereno ka svetoj trojici, ka svetoj, ka presvetoj bogorodici, ka presvetoj crkvi. To treba, braću i sestre, da bude pogodak u centar. Nema pokajanja ako nije pogodak u centar. Ne važi se ono koje je blizu. Ti pokušaj se ne boduju. Svi oni su promašaj. Pokajanje mora biti hristocentrično. Mora ka Hristu da vodi, dušu Hristu da vrati, a preko njega Otcu njegovom i Otcu našem. A silu da taj put možemo da pređemo, svjetlost da bismo mogli da koračamo i kroz tamu i kroz mnoge važne projeve svjetlosti. Jer pokajanje, braći i sestre, to je put života. I on je ugrožen sa svih strana. Kad krenemo u taj proces, sva sila vražija u na čovjeka. Da ga smuti, da ga zbuni, da ga uplaši, da ga prelesti, da mu ne dozvoli da dođe do kraja, do cilja. Zato je vrlo važno da budemo u crkvi, jer pokajanja izvan crkve nema i ne može biti. Oni koji su krenuli tim putem, oni osjećaju potrebu za crkvom. Oni prosto ne mogu bez crkve. Kao što putnik ne može bez svjetlosti. Kao što stranac ne može bez vodiča. Tako i duša naša, braće i sestre, ne može sama. Ne možeš ti da je vodiš. Evo, svi manje više imamo iskustvo tak, takvog življenja kad sami sebe vodimo. I evo pogledajte i sami, da ne gledamo oko sebe gdje smo završili. Da nas milost Božja nije posjetila molitvama presvete Bogorodice, jer ona, braći i sestre, ona djeluje, ona je nas sabrala. I sva sveta nebesa, svi naši sveti preci, svi se oni mole za nas. I negdje u nekom trenutku gdje smo bili otvoreni da primimo tu svjetlost, primili smo je i vidite gdje smo. Ona nas je dovela ovdje, u izvor života. Jer crkva je, braći i sestre, ona je prepuna života, vječnog života. Božijeg života. Zato duša koja je dirnuta blagodaću Božijom, a taj dodir izaziva pokajanje. Svo biće, braće, braće i sese, ustaje i spremno je na promjenu. I osjeća, to je vrlo važan simptom, i govori da Duh Sveti djeluje takvoj duši osjeća potrebu za crkvom, za molitvom, za poukom, za savjetom, za rukovođenjem, za ritmom, za blagoslovom, za zajednicom, za bogosluženjem. Jer osjeća se e, sigurnom u tom ambijentu. Pogledajte večeras na tom putu pokajanja kako je udobno u ovom našem hramu, kako nam Gospod Duhom Svetim daje i koje molitve da čitamo, kojim putem da se razvijamo kao pokajnici, da ne skrećemo ni lijevo ni desno. Zato na samom početku posta crkva jasno, sasvim jasno, ukazuje na smisao pokajanja. Jer, nažalost, mnoga naša braća i sestre, nažalost, evo i mi da se pomolimo da ih bude što manje i da ih uopšte ne bude, provešće ovo vrijeme posta potpuno isprazno i promašit će, braći i sestre. na kraju, kad se bude mjerilo i bodovalo, bit će to najobičniji promašaj, jedan od mnogih životnih promašaja. Ali ova je teži zato što je moglo biti drugačije, samo da smo imali malo više pažnje i dobre volje, da priđemo crkvi, da nas ona uči, da nas ona vodi, da nas ona nadahnjuje. Obratite pažnju na molitvu. I sutra ćemo imati isto ovako sabranje. Obratite pažnju na molitvu. Vidjet ćete kako Duh Sveti kroz ove stihove u naše ime, to je jedna tajna crkve gdje Duh Sveti moli za nas, braći i sestri. On uđe u dušu pa se onda duša njegovom silom moli Otcu Nebeskom. Ta molitva, braći i sestre, ona uvijek bude primljena. To je molitva, kako kaže sveti Teofan, zatvornik. Molitva koja se ne odbija. To je molitva molitvenika. A tajna te molitve i njena sila jeste u djelovanju Duha Svetoga. Jer Duh Sveti, Duh Oca našega, koji u crkvi, braći i sestre, crkva živi Duhom Svetim, crkva diše Duhom Svetim. I tim Duhom su ispunjena sva naša bogosluženja i sva naša crkvena, molitvena himnografija, poezija, sve ovo što smo mi večeras čitali i pjevali, sa ovakvom ili onakvom pažnjom, sve je to duhom svetim ispunjeno. I kad mi usvojimo tu molitvu, kad ona postane naša, bez obzira što je pisao neki sveti otac duhom svetim, ali ona može da postane naša, kao što je voda na tvojoj česmi, kao što je voda sa tvoga izvora meni podjednako slatka kao i tebi, jer i ti i ja imamo potrebu za njom. Voda je potrebna svima nam. Sad pijemo li je kod tebe ili kod mene, nije važno, važno je da je voda. I važno je da je žeđa. Tako i Duh Sveti, braći i sest, Da li mi čitamo i svetog Jovana Damaskina, ili svetog Andreja Krickog, ili svetog Josifa pjesmopisa, ili Romana, ili nekog drugog crkvenog pjesnika? Da li se molimo molitvama ovog ili onog svetitelja, malog ili velikog povečerja, Svejedno, u svima njima diše duh svete I ako budemo pažljivi i uporni i usvojili duh tih molitava, one će postati naše. Naravno, do toga ne dolazi brzo, potreban je trud, zato ovaj post i ne traje 15 minuta i 15 dana, čitavo jedna oblast u vremenu. Čudesna oblast u vremenu. Kad uđemo u nju, kao da smo izašli iz ovog svijeta. Evo pogledajte i danas. Svijet u sujeti leži, a mi smo ušli u veliki post. Kao da smo ušli u, neki, u neku drugu vremensku zonu. Koje kakva je sila tih Božih blagoslova koji sluje kroz crkvu Dakle, ako pažljivo budemo uzimali učešće u svetim bogosluženjima, postepeno će Duh Sveti kroz molitve ulaziti u našu dušu, braći i sestri. I ona će dobiti novu snagu, novu smjelost i preciznu, blagodatno, pokajničku usmjerenost. A kako se ta usmjerenost e, otkriva? Koje je njeno svojstvo? Usmjerenost i potreba za ocem braćo i sestri. Tamo gdje Duh Sveti djeluje, tamo gdje se Duh Sveti moli u čovjeku, to je tajna opštenja između Duha Svetoga i duše čovječije, tu je potreba za ocem projavljena, jaka, naravno uvijek kroz Sina Očevog, jer Otac nikoga nit prima, niti poznaje izvan njegovog sina, to jest izvan crkve. Zato iskoristimo ovo blagosloveno vrijeme, jer sa nama mogu da se dese velike promjene, braći i sestri. Velike promjene. Mi u to vjerujemo. I ovako saborno, počevši od danas, sutra, sve tamo do praznika nad praznicima, da se trudimo, da pratimo crkvu, nemojmo sami, nemojmo proizvoljno, nemojmo da maštamo, stvar je vrlo ozbiljna i potrebna nam je pomoć, a tu pomoć imamo u crkvi. A pomaže nam niko drugi do duh sveti. Znate, mi ne tražimo pomoć od čovjeka. Ni od jedne ljudske zajednice, mi ovdje i tražimo i imamo pomoć od duha svetoga, braću i sestri, samoga Boga, od cara nebeskoga. Ali on kao car nebeski i blagi ne nameće se nikome, a sve one koji sa pažnjom pristupaju, nadahnjuje i uči ih pokajanje. Jer pokajanje, braći i sestre, umjetnost življenja, umjetnost i umijeće spasenja. Zato predajmo se crkvi u ovim danima, vjerujući da se na taj način predajemo Duhu Svetom, predajmo se svetim bogosluženjima, predajmo se crkvi našoj u svim njenim projavama i blagoslovima i učenjima. I budite sigurni, Duh Sveti garantuje, koga On uzme da vodi, taj braćo i sestre sigurno ulazi u Carstvo Nebesko. Jer Duh Sveti, On ne kuca, braćo i sestre. On ishodi od Otca. To je očev duh. Kad on nekoga uzme, tome su vrata nebeska otvorena. I takvog čovjeka svi pomažu, sve nebeske sile. Kad sveti arhangeli vide da duh sveti tebe vodi, da si se ti otvorio njemu, da si mu se predao na rukovođenje, a to uvijek činimo kad se predamo crkvi, jer vidite, ne predajete se vi ljudima, čovjeku, sveštenima, vi se predajete duhu svetom. Zato je u crkvi opasno sumnjati. Sveti Silgo Anatonski je jednom imao jednu krizu duhovnu, pa ne bješe zadovoljan duhovnikom manastira, njegovim izgledom i ovim ili onim, i počeo je duh sumnje da ulazi u njega. Mnogo opasan duh izaziva smrt ako se ne odreaguje na vrijeme jer pogađa u sam temelj vjera. I Duh Sveti mu je otkrio, jer je silan bio blaga duša, ali u tom periodu još uvijek nedovoljno iskusan, otkrio mu je u jednom viđenju, dok dakle, u crkvi, da na mjestu sveštenika, duhovnika, stoji sam Gospod Isus Hristos. i otklonio je sumnju od njega. je, braći i sestre, sve od Otca kroz Sina Duhom Svetim. Sveštenici, mi ljudi, služitelji, mi se mijenjamo, zna? budemo, djelujemo neko ovako, neko onako, ali uvijek dok smo u crkvi Duhom Svetim i odlazimo i dolaze drugi, ali On je nepromjenjiv, On je uvijek u crkvi. I to treba da znamo i tako da vjerujemo. I crpu Duha Svetog ni vrata adova neće nadvladati. Znate, to je, to istina. I to moramo da, da primimo. Nema drugi. Ako drugačije vjerujemo, neće biti dobro. Stalno ćemo se kolebati. U toj vjeri predajmo se i crkvi u ove dane velikoga posta, tako da će naše veliko posno putovanje i borba, neminovna borba, biti sasvim drugačija i po ukusu, i po kvalitetu, i po plodovima. Da bismo na dan svetog i svjetlog vaskrsenja osjetili da je u vaskrsenju i u vaskrslom gospodu Isusu Hristu vaskrsla naša priroda da je, zašto je Vaskrsenje tako značajan praznik? Zašto ga ljudski rod praznuje kao praznik nad praznicima? Zato što je u njemu naša priroda pobijedila, vaskrsla. I samo u njemu, braćo i sestre, imamo savršenstvo. Bez gospoda Isusa Hrista uzavu svi naši trudovi. Uzavu. Samo u zajednici sa njim naš podvig, naše pokajanje ima smisao. Zato krunu velikog posta imamo u prazniku Vaskrsenja, A Duh Sveti tako djeluje i tako nas vodi. Zato je mnogo važno da pravimo korake u ovom velikom poslu, da svi oni budu usmjereni ka gospodu našem Isusu Hristu, koji sobom i svojim ovaploćenjem predstavlja dveri nebeskog carstva, kroz koja, kad prođemo mi, očevu svjetlost i vidimo i primamo. To je velika tajna, tajna pokajanja. Zato budimo oprezni, ne budimo misleni i budimo vjerni, braći i sestre, i strpljivi, a Duh Sveti zna šta čini i On je tu na zemlji sa nama da bi nama pomogao. On je sišao na svete apostole, sišao na svetu crku da bi nama pomagao, da bi nas spasavao. Zato tome radujmo se i veselimo se, braći i sestre da ovaj post bude prožet onom radosnom tugom i radosnim pokajanjem, jer ima zbog čega da se kajemo, to je istina, ali ima i zbog čega da se radujemo, i to je istina. Neka bi dao Gospod da ovo večer bude dobar početak i da u prazniku Vaskrsenja imamo i dobar kraj, vremenu i da imamo zalog, daj Bože, i onog vječnog carstva i vječnog radovanja. Amin Bože.